Яраш абсталёўваў аперацыйную навейшай апаратурай. Рэканструкцыі яго неаднойчы прыводзілі ў жах аддзел аховы здароўя. Але няўмольныя вартавыя фінансаў не маглі ўстаяць перад яго хірургічным аўтарытэтам. Патрыёты горада, Яны таксама ганарыліся славай хірургічнага аддзялення бальніцы, якое лічылася лепшым у рэспубліцы. Аперацыйная прывяла в захапленне дэлегацыю чэшскіх лекараў, якіх нялёгка здзівіць медыцынскай тэхнікай. А яраш все адно быў незадаволены. Ёсць апаратура лепшая, Пабсталяванне ён планаваў даўно, многія з патрэбных апаратаў былі набыты загадзя, але ўстаноўку іх адцягваў. Па-першае, шмат чаго не хапала, па-другое, ён спадзяваўся, што пад канец года галоўны лекар і аддзел будуць больш чодрымі. І раптам ён пачаў работу па пераабсталяванню нечаканам сам працаваў з манцёрамі і монтажнікамі вечарамі плаціў ім прэміяльныя са сваёй кішэні за гэтае дзівацтва яму ўжо неяк раней наківалі на партбюро з тым жа што ён часта працуе не толькі з манцёрамі алей са сталярамі з паркетчыкамі у клініцы ўжо звыкліся на Добрыя душы тлумачылі, што ярашу проста няма куды дзяваць сілу і энергію, злыя, што такім чынам ён хоча павялічыць сваю папулярнасць. Каб яму сказаў хто, што ўсё гэта робіцца так тэрмінова з-за адной хворай, ён, напэўна, пачаў бы аспрэчваць, Можа, нават за бурэннем не. Апаратура ўдасканальваецца не для адной хворай, для ўсіх. Але ён разумеў, што было б няпраўдай адмаўляць, што гэта ўваходзіць у падрыхтоўку да аперацыі Зосі Савіч. Ён зрабіў сотні розных аперацый, нямала ўжо і такіх на сэрцы, але бадай ні да адной не рыхтаваўся з такой стараннасцю і адказнасцю, як да найвышэйшага экзамену. Тут все павінна быць узважана, улічана, каб ніякай выпадковасці. Яго апраўдаюць усе, што б не здарылася. Але сам ён не даруе сабе, калі гэтая спакутаваная жанчына скончыць сваё жыццё на аперацыйным стале. Неяк уначы ён увесь захаладаў ад такой думкі. Гэтак жа, як некалі, калі цяжка хварэў віцем. Ён хірург яраш, страціўшы веру ў медыцыну, раптам падумаў, што сын можа памерці. З'яўлялася думка, можа запрасіць каго-небудзь з калег з Масквы, з Кіева, да яго прыедуць. Рэдка які хірург бярэцца аперыраваць, блізкага чалавека блізкага а гэтую дзяўчынку ён ведаў роўна восем сутак бачыў размаўляў калі яна прыносіла яму ежу на гару дзе і ў дзень панаваў паўзмрок Ён амаль не ведае, можа толькі здагадваецца, як яна жыла 18 год свайго жыцця. І ўсё-такі яна была, блізкім чалавекам. Ні адзін хворы ці хворая не жылі, так у яго сэрцы у думках. Пакуль што ярыш аддаў яе тэрапеўтам, каб падлячылі, паназіралі, зрабілі ўсе кардыяграмы, здымкі аналізы. Сам заходзіў рэдка раз у тры дні на кароткі час як лекар. Это не збліжала наадварот, аддаляла іх. Калі ў дзень сустрэчы ён казаў ёй ты, то цяпер звяртаўся на вы, як належыць лекару да хворай. На такое аддаленне ён пайшоў свядома. У той жа час попрасіў Машу, каб тая наведвалася да зосі. Ён сказаў пра гэта аперацыйнай сястры чамусьці крыху збянтэжана. Маша, ёсць у мяне да вас просьба. Яна Яна адразу насцярожылася, калі ласка Антон Кузьміч і подняла свае тонкія руки, каб паправіць бялюткі чэпчык на высокай дзівосна-залатой кукле валасоў. Ён даўно заўважыў, што яна заўсёды слухае вось так з паднятымі руками. У тэрапіі ляжыць хворая, Софья Савіч. Нам з вами, здаецца, прыйдзецца аперыраваць яе. Я хацеў бы, каб вы наведваліся да яе. Ну не як сястрай, а як добры друг, разумееце. Жанчына гэтая пражыла, цяжкае жыццё. Яраш адчуваў, што выказаўшы такую просьбу, ён абавязаны растлумачыць Машы, хто ж такая Савіч. Але што сказаць, што Зося ратавала яго ад смерці? Чамусьці не хацелася, каб да аперацыі пра гэта даведаліся ў бальніцы. Ён добра ведаў, што бадай няма большых легендатворцаў і аматараў сенсацый, як лекары і сёстры. Адумаўшы пра легенды, ён сказаў пра другое: « Вы ведаеце, Маша, я не люблю казак, але ёй расказвайце пра мяне любыя легенды. Сестра застыла як манекен зграбная і холодная. Яна заўсёды астывала, калі чаго не разумела, ён растлумачыў: Пра маю хірургічную славу, псіхічная падрыхтоўка. Маша усміхнулася проста і цёпла, Здавалася, што ўсміхнуўся не толькі яе твар вусная ўся постаць ад залатых валасоў да бронзавых ад загару стройных ног. Цяжка расказаць больш, чым вы заслугоўваеце Антон Кузьміч. Не будзем гаварыць адно аднаму кампліменту Маша. Нам не патрэбна нам <laughs> яшчэ раз паўтару не патрэбна псіхічная падрыхтоўка жарт гэты збянтэжыў дзяўчыну дні праз два маша зайшла да яго ў кабінет у той час калі ён адпачываў паміж дзвюма складанымі аперацыямі яна не магла не ведаць што хвіліны такога адпачынку былі свяшчэннымі Як добры актор настройвае сябе на інакшае псіхалагічнае гучанне ў другой дзеі, так ён настройваў сябе на другую аперацыю. Сядзеў у мяккім крэсле, скінуўшы чаравікі, паклаўшы ногі на другое крэсло і паліў. Вельмі не любіў, калі хто-небудзь заходзіў, перашкаджаў адпачынку. Про гэта ў аддзяленні ведалі, На стуку дзверы адказаў незадаволена, хто там. Іска мячыў цыгарету. Я. Ён здзівіўся, убачыўшы машу. Яна ўвайшла нясмелая і надзіва збянтэжаная. Куды падзеліся яе разлічаныя, Да ненатуральнасці артыстычныя рухі спынілася каля дзвярэй, трымалася за ручку, як бы, рыхтуючыся ўцякаць выраз твару быў вінаваты і раш хутка сунуў ногі ў чаравікі што здарылася маша я дрэнная сядзелка антон кузьміч сказала яна так як магла б сказаць тады калі ён выказваў сваю просьбу каб мела намер адмовіцца мы не разумеем адна адну яна савіч адносіцца да мяне у з дзіўнай падазронасцю. З падазронасцю перапытаў ярыш. Можа, не тое слово я сказала, але дзіўная яна. Пра такіх у нас кажуць нелюдзімая, нелюдзімая. Суровым дакором перапытаў ён, і гэтай суровасцю зусім збянтэжыў дзяўчыну. П але тут же мякка прапанаваў сядайце маша і показал на тое мяккае крэсло у якім толькі што сядзеў сам яна нясмела села як тая вясковая дзяўчынка што ўпершыню трапіла да суровага бязлітаснага прафесара яраш не пазнаваў сваю маўклівую але надзвычай упэўненую спакойную гордую аперацыйную сястру Яна нічога не расказвала вам пра сваё жыццё? Не, нічога. Вы чулі што-небудзь пра доктара Савіча. Маша паківала галавой не. Цяпер яраш зразумеў, чаму яна прыйшла вось так і такая хацела, каб ён расказаў ёй пра хворую, тады толькі яна можа выканаць яго просьбу. Ён узлёг на стол сваім магутным целам і такім чынам даверліва наблізіўся да яе. Скажыце, Маша, А вы да каго-небудзь адносіліся з падазронасцю, Я? калі бачыла, што перада мной хлус няшчыры чалавек. Але гэта не тая падазронасць. Тут яна застыла ў сваёй звыклай паставе, не зразумела яго. Скажыце, а вы ніколі не баяліся людзей, Маша. Яна усміхнулася, Але усмешка не растапіла холоднага неразумення і не зварухнула застылыя рысы твару. У школе я баялася нашага гісторыка. Мне э, дрэнна давалася гісторыя. Я рашу здалося, што пра гісторыю яна выдумала знарок, надаўшы словам хітры і тонкі сэнс. Ён не здзівіўся, бо заўсёды лічыў яе разумнай і дасціпнай. Закрыўшы далонямі вочы задумаўся: Як расказаць ёй пра зосю. У часе гэтай паўзы Маша спытала ва упор: «то яна вам, гэтая Савіч. Антон Кузьміч хутка адняў ад твару руки. Вы маглі б, Маша, спытаць пра гэта адразу я сказаў бы вам Зося Савіч ратавала мяне ў падпольлі ад смерці вас Маша здзівілася устрапянулася адразу стала звычайная сур'ёзная але чуткая як сейсмограф Мачыма, нейкі момант яна не давала веры, што тая худзенькая маленькая спакутаваная скура ды косці нелюдзімая жанчынка ратавала такога асілка. Яраш, зразумеўшы гэта, сказаў: Яна мужная дзяўчына. І ў яе цяжкі лёс. Смерть бацькі, загадкавая смерть нямецкі канцлагер, Сібір, хвароба. Ён падняўся, вялікі крыху схваляваны, выйшаў з-за стола. Я хацеў маша, каб вы растапілі лёд у яе душы. Пільна назіраючы за ім маша нейкі час яшчэ сядзела. А потым падхапілася збянтэжаная, Нколі яна не садзілася, калі доктар Яраш стаяў. Цяпер ёй было сорамна і за тое, што яна не здолела нават шчыра пагаварыць Савіч і за тое, што вось так настойліва дамагалася тлумачэння ад Антона Кузьміча. Што ён можа падумаць? Але яна не стала прасіць прабачэння, не стала запэўніваць, што цяпер пастараецца ўсё зрабіць, каб хворая не адчувала адзіноту а зусім нечакано попрасила пра другое. Антон Кузьміч. Раскажыце пра гэта. На нашым камсамольскім сходзе. Пра што? Пра сваю работу ў падпольлі. Пра тых людзей, ну, Пра Савіч. Яжа трохі здзівіў такі нечаканы паварот. Ён пільна ўгледзеўся ў яе вочы азёры з залатымі берагамі. Сур'ёзная наці зноў з іроніяй, помсцячы, што ён нічога не расказаў адразу. Не, сястра прасіла сур'ёзна. І яго хораша кранула, такая, яе сур'ёзнасць. Калі яна выйшла, Антон Кузьміч зноў усе ў крэсла зноў запаліў другую цыгарету і доўга думаў пра лёс зосі. Пра пакаленне, якое не ведае падазронасці і нічога не баіцца, але то ён яраш ведае пра гэтае пакаленне належыць да яго тарас і маша але ёсць і славік шыковіч як і чым жыве маша тарас што хвалюе славіка як далёка ён на нядаўні камсамолец яраш адышоў ад гэтага пакалення. Калі быў апошні раз на камсамольскім сходзе. Год 10 ужо, не менш, публічна не расказваў пра падполле. Чаму? А раней, калі часам выступаў ці расказваў хоць ну хоць раз пра Зосю Савіч. Не, так, між іншым зрэдку ўспамінаў дзяўчыну, якая памагла ўратавацца. Цяпер Яму стала сорамна і агідна. Няўжо і ён баяўся. У падполлі не баяўся сто разоў ісці на смерць, а тут, адразу пасля войны адчуваў маральны абавязак перад памяццю таварышаў якія загінулі напісаць пра іх барацьбу не напісаў пісаў дысертацыі кандыдацкую пасля доктарскую якую збіраецца абараняць гэтым апраўдываўся перад сваім сумленнем а потым увогуле подполле пачало здавацца далёкай гісторыяй да таго ж вельмі заблытанай людзьмі і часам. Ён не зразумеў нават адразу жаданне Шковіча вярнуцца да гэтай гісторыі, ператрусіць яе перагледзець. Яму здавалася, каму гэта патрэбна цяпер. І вось у вас крэсла з мёртвых Зося Савіч. Ужо тады ў тую ноч, калі расказваў пра Ешыковічы, ён я зразумеў, што гэта патрэбна людзям, патрэбна новаму пакаленню. Тарасу славіку віцю Наташы. Пасля размовы з Машай пасля яе нечаканай просьбы расказаць пра ўсё на камсамольскім сходзе, Ён пераканаўся ў гэтым цвёрда, і непарушна. Асноўныя работы ў аперацыйнай былі закончаны, апошнія дні поркаліся з тэлевізійнай апаратурай. Яраша доўга не задавальняла яркасць адбітка на экране. І ён выгнаў з інжынера з рабочых і з самога сябе сем патоў. Пакуль дамогся, каб дарагая навінка гэтая, давала належны эфект і карысць. Калі тэхнікі пайшлі замочваць добрую справу за яго прэміяльныя, Яраж застаўся адзін. Ён яшчэ раз агледзеў сваю гаспадарку, якою потай ганарыўся. Усюды, нікеляваная сталь без ліч бліскучых інструментаў шкляных шафах дэталі апаратаў сталь якая ў разумных руках хірурга прыносіць людзям ратунак жыццё о ён ведаў вартасць сталі але не дзеля таго каб лішні раз агледзець аперацыйную ён застаўся хацелася самому без спецыялістаў праверыць тэлеапаратуру. Быў яго непахісны закон усё умець рабіць самому. Ён палажыў на аперацыйны стол разгорнуты падручнік по анатоміі, навёў на старонку тэлевізійную пушку, якая была ўманціравана ў бясценевую лямпу, націснуў кнопкі засвяціўся экран задрыжалі на момант дзвілістыя ніткі кадраў а потым застыў павялічаны адбітак каленнага сустава ён гартаў старонкі і бачыў на экране свае руки чалавеку старонняме магло б здацца што ён забаўляецца на як дзіця цешыцца новай цацкай, назначэнне якой у аперацыйнай не кожнаму лёгка зразумець. На экране з'явілася сэрца. Яраш перастаў гартаць старонкі падручніка, выпрастаўся і уважліва пачаў разглядаць адбітак. Быццам убачыў гэтае дзіва першы раз у жыцці. У той міг ён падумаў пра зочу. І яго ўласнае сэрца дало пачуць сябе. Такія нечаканыя штуршкі ён адчуваў ужо некалькі разоў. Няўжо гэта боязь будучай аперацыі. Яраш выключыў установку бясценевыя лямпы адышоў да шырачэзнага на ўсю сцяну акна. Вечарэла сад покрыўся ценем ад будынку. Сонца заходзіла з другога боку за бальнічнымі карпусамі. Адзіны прамень яго прабіўся паміж муроў, асвяціў верхавіны тополяў, маладых але самых высокіх дрэў. Я ж прыгадаў, што тополевая алея гэтая была пасаджана, у вясну перамогі. І вонь, якія вымахалі дрэвы. У садзе гулялі хворыя, адны сядзелі, другія хадзілі. Санітарка ў белым халаце гушкала дзіця, загорнутае ў такі шэры бальнічны халат, якія былі і на дарослых. Эраш ненавідзеў форму і колер гэтых халатаў і ўжо колькі год вёў вайну, каб замяніць іх з ім згаджаліся, а пасля ён ведаў к пілі, ацэньваючы яго дамаганне як дзівацтва таленавітага чалавека, які ва ўсім хоча быць арыгінальным. Амаль пад самым акном аперацыйнай пад яблыняй сядзелі трое маладых людзей. Адзін у бальнічным халаце з падвязанай рукой двое ў майках. Хлопцы разлівалі віно хворы быў яго ярашаў рабочы будаўнік з пераломам руки але як трапілі сюды ў такі час наведвальнікі чэрці хаця б схаваліся а то расселіся на вачах усёй бальніцы ой жалай такі з нязлосным дакором падумаў хірург Ён мог адчыніць акно і накрычаць на хлопцаў але замест гэтага далікатна адступіў у глыб аперацыйнай, каб не спугнуць іх. І самому яму захацелася хутчэй апынуцца на дачы. Сесці вось так на траву каля свайго влюбёнага вогнішча, потым ляжаць, глядзець у неба і слухаць крыху блытаныя але цікавыя разважанні шыковіча про палітыку мораль літаратуру про одно толькі подумаў з непрыемнасцю знаў трэба тлумачыць галіне дзе так затрымаўся але не ўзлаваўся на жонку а пашкадаваў яе яна варта жалю у за сваю неразумную рэўнасць. Павярнуўся, каб пайсці, і ў адчыненых шкляных дзвярах убачыў Машу. І от трохі спалохала, што сястра магла доўга назіраць за ім, і ён спытаў амаль груба: « Што вы робіце тут у такі час? Але спахапіўся і пажартаваў: « Вашы равесніцы даўно танцуюць. Я была ў зосе, вачые дзіўна бліснулі. Яна расказвала, як ратавала вас і пра сябе. Яраш падумаў, А ці правільна ён робіць, што ні пра што не распытвае у зосі, а раптам Не, не, ён рашуча адганяў гэтую думку, таму і не распытвае і рэдка пакуль што наведваецца, бо хочу пераканаць у першую чаргу яе, ды да і сябе таксама, што аперацыя гэтая звычайная. І ўсё скончыцца найлепшым чынам. Што яна расказвала пра сябе, хацелася яму спытаць у Машы, але нешта стрымала яго. Значыцца, больш яна не адносіцца да вас падазронасцю. Мне здаецца, мы пасябравалі. Дякую, Маша. Няма за што Антон Кузьміч. Яна опусціла вочы, сказала, яна пыталася, ці э, знаёмая з Тарасам і раптам попрасіла: « Пазнаёмце мяне з Тарасам. Цяжка не здзіўляцца. Такія нечаканыя паведамленні і просьбы ў гэтай дзяўчыны. Але гэтая просьба Ярашу спадабалася. Прыязджайце ў нядзелю да нас, на дачу. Пазваніце раніцай доктару Майзісу, у яго свая машына. Я запрашаў яго. Дякую, Антон Кузьміч. Я магу ісці? Калі ласка, Маша, Нейкі момант ён стаяў у аперацыйнай, слухаючы, як недзе далёка ляпаюць дзверы. Потым рушыў калідор на хаду, развязваючы нарукаўныя матускі халата. Перад сваім кабінетам спыніўся. Хвіліну пастаяў задуме і хутка пайшоў па доўгім калідоры, завязваючы матускі. У тэрапеўтычным аддзяленні ён пачуў, як адна дзяжурная сястра спалохана крыкнула другой: Яраш! І забегалі, замітусіліся. Ён ніколі не мог зразумець, чаму у другіх аддзяленнях і клініках яго гэтак баяцца. Зося в адной сародцы, доўгай пацямнелая часу і мыцця сядзела каля акна і ела чарэшню, выплёўваючы костачки на газету. Убачыўшы яго, яна войкнула, засаромілася, закрыла руками грудзі ад яе сарамлівасці і яму зрабілася неякавата. Год 15 ужо ён не адчуваў нічого падобнага заходзячы да хворых і застаючы іх у любым выглядзе. Ды да і увогуле з ім было гэта толькі аднойчы. Калі нарадзіўся іх першынец Віктор і ён, студэнт выпускнік наведаўся ў палату, дзе ляжалі парадзіхі. Што ты закрываешся, падумаў ён пра зосю. Столькі разоў я цябе аглядаў, выслухоўваў, буду трымаць у руках твоё сэрца прывітаўся да ўсіх в адзін позірк убачыў што і другія жанчыны накрываюцца коўдрамі зашпільваюць халаты прычэсваюць валасы іх было ў палаце шэсць чалавек дзіўная жаночая псіхалогія сарамлівасць іх залежыць ад часу і абставін у Я распытаў у Зосі, як пытаюць усе лекары у сваіх пацыентаў. Як мы адчуваем сябе? Добра, адказала яна і ўсё яшчэ закрывала грудзі і хавала пад табурет свае босыя ногі. Ён узяў на ложку стракаты халат і падаў ёй, яна хуценька накінула яго, зашпілілася, лажыцеся, сказаў я. Узрадаваная она даволі рухава нырнула под коўдру, ён узяў табурет, на якім яна сядзела каля акна сеў побач. Гуляем? Мне дазволілі ўставать, адказала Зося. Ёй дазволілі, пацвердзіла суседка. Яраш адгарнуў коўдру, агледзеў ногі хворай, памацаў іх. Ацёк знік. Зусім звычайная жаночая нага, і по колеру і по форме твар змяніўся за два тыдні якія зося знаходзяцца ў іх больніцы твар помаладзеў прыгажэў цяпер ярыш лёгка пазнаваў рысы той зосі якая некалі смелая дзёршка схавала яго але яму хацелася ўбачыць рысы и і таго ж характару. Няхай бы бліснула хоць адна іскра яе дзёрзкасці, рашучасці, весялосці, дасціпнасці, хітрасці. Не, всё задушана, нават хітрасць. Адно хіба свяцілася ў яе вачах захаплення ім ярашым але яно было зусім іншнакшае чым тады нейкае парабску пакорлівае хворыя якія маглі хадзіць по адной далікатна пакідалі палатуй яны шмат што ўжо ведалі толькі новая старая адчуўшы што гэта важны доктар попрасіла доктор поглядзіце і мяне а Ды засталася дзяўчына з прыроджаным парокам сэрца, якую яраш таксама меўся аперыраваць, хоць згоды яе яшчэ не пыталі, але яна, відаць, адчувала ці чула размовы і кожны раз глядзела на яго з панічным страхам. З'явілася дзяжурная лекар ужо заспаная. Я вам не патрэбна, Антон Кузьміч, Не, То не спіце, калі ласка так рана. Неёмко ведаеце 10 гадзін. Маладая лекарка правалілася скрозь подлогу. Дык э, як самаадчуванне? Софья Степановна, уже зусім не як лекар, хоць і лічыў гэты момант пульс, а як добры сябра спытаў яраш інтымна даверлівым. Гэтая даверлівасць перадалася і ёй з мая 43 я ніколі не адчувала сябе лепш сказала яна амаль шэптам але так што ў яраша здавіла горла 18 год фізічных і душэўных пакут. У парыве пяшчоты спачуваннем. Ён лёгка сціснуў яе руку сухую і гарачую. Ад маленькой ласки такой вочы яе сталі вільготныя. Ён глядзеў іх бяздоння праз малюсенькія шарыкі плафонаў. Яму не хацелася, каб яна заплакала, ён падбадзёрыў яе добрай усмешкай словамі які гаварыў многім хворым, але з той розніцай, што ёй ён зноў сказаў ты, як блізкаму чалавеку, ты будзеш адчуваць сябе зусім добра, як усе здаровыя людзі, можаш поверыць мне. Я сто разоў памірала, і бачыце, не памерла, бо хачу жыць я веру я веру вам яна так вымавіла хачу жыць с працягам націска что я расскалануўся дзіўна але менавіта у гэтых словах ён нарэшце адчуў характар той зосі сапраўды дзіўна тая зося ніколі не сказала б таких слоў тая сказала калі яны ўсё-таки ўварвуцца сюды вы будете страляць буду у шафе ў грота стаіць аўтамат і хоць бы задрыжаў голас, нібы паведаміла, што ў шафе стаіць варэнне. Незразумела. Чаму ў памяці яраша бліснуў гэты эпізод і гэтыя словы? І невядома, па якіх лагічных законах ён звязаў іх з тым, што яна сказала цяпер. Праз 18 год, пакутлівага існавання на мяжы жыцця і смерці. нас пытала: вы таксама дзяжурыце? Не я працаваў. Аперацыя? Не я рамантаваў один прыбор сам з электрамантёрамі вы ўсё умееце. І о дзіва, захапленне ў яе вачах. Ён убачыў таксама ўжо другое, амаль такое, што і тады, калі яна даведалася, хто ён. Усё умець у наш час немагчыма. А я нічога не умею. уздыхнула яна. Вам здаецца так, пражыць такое жыццё, Хіба я жыла? Прафесію можна набыць у 36 год. Хіба гэта много? <laughs> Я умею трохі шыць, там я шыла, але не люблю. Это цяжка і нецікава, каб вы ведалі якая пакутлівая работа прыёмшчыца кравецкай арцелі людзі жорсткія і грубыя людзей кепска абслугоўваюць я не думаю што ў вашым атэлье добра шылі дрэнна але падымаць крык з-за няправільна прышытага гузіка гузік, гузік можа сапсаваць чалавеку настрой. Яна крыва усміхнулася. Тады ён зразумеў сам у падпольлі. Вам мог сапсаваць настрой гузік. Кожны час мае свае законы і нормы люди пачынаюць патрабаваць за много увагі. По-мому, гэта натуральна, бяда ў іншым, што яе мала яшчэ ў нас узаемнай увагі. У грамадстве, дзе чалавек чалавеку брат, брат, Зося як бы спалохаўшыся, сцерла хусцінкай з вуснуў скептычную усмешку і сказала: у вас добрае сэрца Антон Кузьміч. Пэўна, каб такім чынам скончыць гэтую маленькую філасофскую спрэчку. Яраж зразумеў яе. Занадта многа людзі прынеслі ёй гора і пакут. Яе шчасце, што яна зусім не страціла веры ў жыццё, і ў людзей верыць яшчэ, што побач са злоснымі ёсць людзі добрыя. Нейкі момант яны маўчалі. Яраш, магчыма, упершыню за ўсю сваю практыку, адчуў некаторую няёмкасць каля ложка хворай. Можа таму, што без пэўнай мэты ён ніколі так доўга не заседжваўся у яго і цяпер была мэта, але зусім непрафесійная. Даследаванні і здагадкі Шковіча нечаканая сустрэча з Зосій не толькі распалілі і яго цікавасць да справы доктара Савіча. Больш таго, ён адчуваў сябе вінаватым, што нічога не зрабіў дагэтуль. Цяпер яму хацелася ўсяляк дапамагчы кірылу, той нецярплівы гарачы ў рабоце дапамагаўся сустрэчы з зосей. Ён яраш як хірург, як псіхолог, ашчаджаў хворыя сэрца пацыенткі, не асцерагаў яе ад цяжкіх успамінаў. Таму і цяпер яму нялёгка было падвесці размову да ўспамінаў пра яе бацьку. Зося, напэўна, сама адчула няёмкасць зацяглай паўзы, яна сказала: « Ад мяне толькі што пайшла Маша. Мы доўга гутарылі. Я рады, што вы пасябравалі. Яна цікавая. Спачатку мне здалося, што яна іграе, А ў жыцці нельга іграць. Некалі яшчэ ў школе я хацела стаць актрысай і таксама іграла выдуманую ролю дома на вуліцы у гасцях усюды <laughs> смешна і наімна чаму смешна маладыя ўсе рамантыкі Унь мае дзеці тарас віця якія ў іх мары і жаданні я не сказаў бы што гэта ігра дзе ён быў тады тарас яго схавалі у добрыя людзі суседзі. Я шукала яго. Я ведаю, мне казала тётка Люба. Яна не поверыла мне, не крыўдуйце на яе. Яна была залаты чалавек і найлепшая канспіратарка. Яна загінула? Не. Памерла год назад. Зося помаўчала, як бы ушаноўваючы памяць чалавека, з якім лёс звёў я на кароткі міг. Як мне хацелася знайсці яго гэтага хлопчыка. Я не проста помніла вашу просьбу, я доўга жыла ёй. Для мяне гэта было першае баявое заданне падпольшчыкаў. І мне хацелася хутчэй выканаць яго, але, батька. Вы ведаеце, як ён асцерагаў мяне. Навошта ён так асцерагаў? Дзіўны чалавек. У потай ад яго я пайшла да цёткі любы, сказала пароль, усё, як вы гаварылі. Яна адказала не зусім так, але пустила ў дом. Я сказала, что вы просілі даведацца ці вядомае што-небудзь пра сына Паўла ганчарова. Яна адказала дзіўна і незразумела. Перадайце віцю, што дядзька Рыгор запрашае на заручыны веты у суботу пад вечар. Я сказала, што перадаць нічога не магу, бо вас пераправілі ў лес. Да каго спытала цётка Люба. А я ж не ведала да каго. Тады, відаць, у яе ўзнікла падазронасць. Яна больш нічога не спытала пра вас, а калі я зноў паўтарыла сваё пытанне пра Тараса, яна адказала, што нічога не вядома. Мене пакрыўдзіла, што яна такая быякавая і да лёсу дзіцяці і, і наогул. Хаця пацікавілася, хто я і што я, Не, Нішто здавалася я не цікавіла, Праўда, паводзіла я сябе неразумна і неумела. Цётка Люба ўсё-такі спытала, як маё імя. Я адказала, што ольга. Чаму ольга? І навошта мне было падпольнае імя сама не разумею, Мабыць, ад жадання сыграць ролю падпольшчыцы. На другі дзень я пайшла на каштаную, дзе жыў Павел. Там я таксама надзівачыла. Ведаеце, што зрабіла. Я сястра Паўлавай жонкі шукала іх жывых. Людзі, якія жылі ў тым доме, збянтэжана паціскалі плячамі. Яны тут нядаўна і нікога не ведаюць. Заплакана я показала пісьмо, якое сама напісала. Яны жылі тут вось адрес. Что ж мне рабіць? Я прыехала ажно з э, Харкова. Хадзіла па суседзях. Адны рабілі выгляд, што нічога не ведаюць, другія не таілі сваю падазронасць, але потым дзве старыя жанчыны, мабыць, поверылі мне і сказалі страшную праўду. Я плакала шчыра. А хлопчык, дзе хлопчык, Тарасік, кажуць людзі, в нямецкім дзіцячым доме паведамілі старыя. Той вечар я спытала ў бацькі, ці ёсць у горадзе дзіцячыя дамы, навошта табе? Я рассказала яму пра вашу просьбу і як я шукала малога. Бацьку гэта спалохала, ён сярдзіта сказаў, што я загублю і сябе і яго сваімі неразумнымі ўчынкамі. Тады я сказала яму, што больш не буду вартаваць дому смажыць гроту труцяціну. Трэба жыць і змагацца, як ён кіўнула я ў гору, маючы на увазе вас Антон Кузьміч. Ён солдат, сказаў бацька, мы з табой цывільныя людзі, я стары лекар, ты дзяўчынка, дзіця. Я сказала яму тады, много тых слоў, якія пачула ад вас. Бацька мусіў здацца. То попрасіў, каб я нічога сама не рабіла, пра ўсё даведаецца ён. Раз тыдзень, можа, не помню, бацька сказаў, што я магу наведаць дзіцячы дом у высокай будзе, гэта кіламетраў 15 ад горада. Я ведаю, там і цяпер дзіцячы дом кіўнуў яраш жонка бургамістра цішчанкі, старая набожная баба, замольваючы грахі свайго мужа, займалася дабрачыннасцю, апекавала сірот. Мы паехалі з ёй на машыне бургамістра. Дзень помню быў холодны, дажлівы, это была ўжо позняя восеня, яны дзеці. Худые, сінія, амаль у себе з верхняй вопраткі, в адных падраных сарочачках обступілі нашу машыну. Маленькая дзяўчынка адразу поцягнула мяне за рукаў, попрасила тётачка, дайте кавалачак хлеба. У мяне не было хлеба. Я нічого не взяла, бо не думала, што дзеці там такія голодныя у дзіцячым доме. Яна бургамістарша привезла нейкія пернікі, нейкае адзенне, магчыма, нарабаваныя ў другіх таких же дзяцей дайте им Анися Павловна, попросила я. Старая ханжа, звычайная слезливая и чулливая, там трымалася важной дамой. Все трэба рабіць по парадку, милая, организована. Не адразу дети знайшли свайго пана шефа. Старые, непаголены, покамечаны п'янаваты чалавек, дырэктор ці начальнік, не ведаю, як яно іх называўся, сустрэў нас не вельмі ветліва. Дзіўна, што і дзеці толькі ў пачатку праявілі цікавасць, а потым старэйшыя пашлі ў лес пад дровы. Я адстала ад патранесы і начальніка запытала жанчыну работніцу дома, ці ёсць тут хлопчык Тарас ганчароў. Не, у нас ёсць костя ганчароў. Ваня, Вань, пакліч костюм з'явіўся худы цыбаты хлопчык гадоў 9 не тараса ў іх не было і ўвогуле дзеці такога ўзросту да іх больш не паступалі толькі старэйшыя можа гэтая жанчына паспела перадаць нашу размову дырэктару але ён дзіўна даверыўся мне пакуль бургамістарша раздавала свае гасцінцы Ён стаяў са мной побач і шаптаў слухайце не трэба нам дабрачыннасці нічога нам не трэба нас корміць насельніцтва мы самі сябе кормім але няхай яна ну няхай яны не забіраюць дзяцей навошта яны забіраюць дзяцей учора пять хлопчыкаў пять дзяўчына куды для ўсынаўлення хто іх усынаўляе дзе я павінен ведаць Я адказваю за дзяцей, не забірайце маіх дзяцей. Гэта быў крык душы чалавека, які падазраваў нешта нядобрае. Калі я расказала пра ўсё бацьку, яго таксама вельмі ўстрывожала такая скарга дырэктара дзіцячага дома. Пасля я даведалася: ад дзяцей бралі кроў, Іх вывозілі ў Германію і малых анямечвалі. Нямкамі рабілі. Ой, горачка ж якой у вялікай скрусе ківала галавой старая, якая дагэтуль слухала моўчкі. Я там у іх усё пра Тараса думала, дзе ён, што з ім. І не знайшлі хлопчыка, бабуля мабыць не ўсё зразумела з іх размовы знайшоўся отказаў старой ярыш дзе ж ён цяпер цікаўнасць гаманкой старой расла яна як бы ўзнагароджвала сябе за многа хвілін пачцівага маўчання гэта мой сын праўда <gasps> а божачка здзівілася і ўзрадавалася бабуля Няхай жа яму Бог здароўечка дае, вялікі ўжо. У арміі адслужыў. Я заўтра вас пагляджу бабуля добра, звыкла, развязваючы завязкі на рукаве халата, сказаў Ярыш: Добра, доктар, цяпер вы частым госцем будзеце ў нас. Зося, зморана і ўсё яшчэ вінавато усміхалася. Дзяўчына на ложку каля акна здалося ярашу. Упершыню глядзела на яго без страху. Ён падняўся, залішне заседзіўся, стаміў, расхваляваў хворую, у не блішчаць яе вочы. Трымае недзе ў калідоры другіх, ва ўсім патрэбна разумнае, пачуццё меры. Яму не хацелася напамінаць ёй пра бацьку. Лешыковіч не даваў спакою, Урэшце яна сама колькі разоў вспомніла бацьку. Яраш спытаў: « Скажыце, Софію Степану, на вы помніце каго-небудзь з інфекцыйнай бальніцы, з кім працаваў ваш бацька, хто хадзіў да вас. Яна на хвіліну задумалася. Я помню сястру клаўдзію ивановну здаецца яшчэ была лекар вакулава і лекар ліберман але лібермана яны загналі ў гета у акупацыі заходзіла до да нас толькі гэтая сястра як же гэта яе прозвішча зося зморшчыла лоб не трэба ўспамінаць пасля попрасіў ярыш дзякую вам завошта здзівілася яна добрай ночы пожадаў ён усім адразу і пайшоў да дзвярэй